كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prošli put se dogovorili da nećemo ponovo prelaziti Siriju jer smo Siriju radili prošle godine. Pa ćemo samo spomenuti neke stvari vezano za kraj života Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem se događaju Beni Sekife i tome slično. Kaže Ibn Kathir, rahmehullahu ta'ala, poglavlje o bitnim stvarima koje se desile nakon smrti Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, a prije njegova ukopa. Najbitnija i najveć, najveća stvar koja se vratila dakle, na umet sa svojim beričitom i svojom pozitivnom dakle, stranom jeste prisjeka Ebu Bekr radi Allahu u Arda. Kad je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio na smrtnoj posti dok je bio bolestan, muslimane u namazu je predvodio Ebu Bekr. Kaže pa je Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam jednom prilikom došao svijesti, pa je pomaknuo u storu i svoje sobe pa je pogledao u safove muslimana i svidjelo mu se. Pa se nasmio sallallahu alaihi wa sallam, a muslimani su pomislili da mu je lahnulo pa su htjeli da napuste namaz da požure njegovu sobu prema njemu, alaihi salatu wa sallam, radosti. Kaže pa je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam dao išaret njima, a je Ebu Bekru, Ebu Bekru dao išaret da ne napušta namaz, Ebu Bekru je misleće Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam izaći i da on treba da napusti mihrab da stane Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam. Nakon namaza Ebu Bekru je došao kod Aisha radi Allah anha wa ardaha i kaže vidim da je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam se dakle, odbranio od bolesti. Međutim, istina je bila sasvim drugačija, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem to je bio samo jedan trenutak kad me je lahnulo, nego Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem toga dana već u duha, u vrijeme duha, to jeste prije podne, preselio a u drugim predajama da je preselio nakon što je sunce prešlo nebo, odnosno polovicu neba. Kaže Ashabi, sami po sebi su se razišli onome da li je Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro ili nije. Bilo oni koji su govorili da nije umru, bili su oni koji govore da je otputao, da će se vrati i tako dalje. Međutim, Ebu Bekr radil anhu arba, onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala nadahnuo, popio se na mimber, zahvalio se Allahu, donio salat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam i rekao svoje poznate riječe, vama dobro poznate, onaj koji je obožavao Muhammeda, neka zna da je Muhammed umru, onaj koji je obožavao Allaha, Allah je živio, ne umire. Nakon toga, a još Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ukopan, nije opremljen za ukopa. Kao što je predaje Ibn Abasa, kaže prenio mu Abdulrahman ibn Auf kad se da se vratio u svoju kuću, kaže Ibn Abbas čekao sam Abdulrahmana ibn Aufa da dođe. A ima jedan događaj na oprsnom hađu odnosno halalite na hađu, kad je Omer radijala anhu, rekao Abdurrahman ibn Aufu, čuo sam čovjeka kako je rekao, kad bi Omer umru, ja bi dao priseg u tome i tome. Kaže Omer, sad ću ja, dok se malo smrkne na mini, ustat i onda ću im, kaže, reći, ko su oni koji hoće da otmu hilafet i da daju kome oni hoće. Kaže Abdurrahman ibn Auf, o emir al mu'minin, nemoj. Kaže, ovo je period kad se sakupljaju čobani i pustinjaci. Ima, kaže, ovdje ljudi koji će te savladati na tvojoj halki. Dakle, nadvladat ćete riječima, nadvladat ćete galamom. Kaže, ehl gauha. Ehl gauha, oni problemačni uvijek, dakle, koji se koriste, evo sad se koriste i prije i za i posle izbora i on se koriste kada je bila revolucija, ono, prije koliko od 2014. 15. kada je bila revolucija od paljenja Sarajeva, paljenja Tuzle. Sjećate li se vi? Ono, 3-4 godine unazad, kad su bila neke velike demonstracije, to su ti moderne haridžije demokratizma. Imamo i svoje u islamu haridžije, imaju oni tamo svoje haridžije. Šepo i ostali. I kaže, nemoj, osramot ćete, nadladat nećeš, kaže, moći doći do riječi, nićeš moći da im onaj, dokažeš ono što hoćeš da kažeš. Kaže, Abdurrahman ibn Auf, kad se vratiš u Medinu, iskoristi prvu priliku pa se obrati u Lemi i ashabima. Kaže on, hijarul halq, dakle najbolja stvorenja je nakon poslanika sallallahu alaihi sallam, najbolji ljubit poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže Omer, dobro, kad se vrati u Medinu, prva hutba, dakle odmah nakon Zulhidžeta, prva hutba, prva džuma, Kaže, Omer je požurio, kaže, fi sakat l'ama. Sakat l'ama u arapskom se koristi, dakle, vrijeme, kad, odnosno trenutak ili e, ponašanje čovjeka koji ne razmišlja da li je hladno ili je toplo. Dakle, on je požurio na džumu samo da to ljudima kaže, jer trpio je hađa. Hajde, strpio sam, neću im govoriti, sad ću im reći ovdje u Medini. Kaže, Abdurrahman ibn Auf, pa sam sjeo pored Sejda ibn Zejda, kod Ćoška Mimbera. Njegova noga je dodirivala, kaže, moj, moju nogu. Kaže, pojavio se Omer i onda sam rekao Sejdu, sad ćeš vidjeti kaj šta će Omer da kaže. Kaj šta će im reći? Nemoguće im nešto kaže, kaže. Kaj vidjet će šta će im reći. Kaže, Omer je sjeo na Mimber, kada je Moezin završio, Omer je ustao, zahvalio se Allahu, onako kako Allahu dolikuje, zatim je rekao, a zatim, o ljudi, ja ću vam, kaže, reći nešto od onoga što mi je određeno da kažem. Ne znam je li to prije, kaže, trenutka moje smrti i ne znam ko će, kaže, shvatiti, ko će razumjeti. A nek prenesu oni kod kojih dođe onima koji nisu došli. Onaj koji ne shvati, neću mu halaliti što prenese ili slaže na mene. Allah te barke ta'ala poslao Muhameda sa istinom, objavio mu knjigu sa istinom I ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio jeste bio ajet o kamenja, kamenovanju bludnika i bludnice. Mi smo, kaže, čitali taj ajet, shvatili smo ga, uh, razumjeli i primijenili. Kamenovao je Allah poslanik sallallahu alejhi i mi smo kamenovali nakon njega. Bojim se da će se sa ljudima oduljiti vrijeme, poče mnogo vremena, neko će reći ne nalazimo ajet o kamenovanju bludnika i bludnice u Allahovoj knjizi pa će zalutati time što će ostaviti farz ili obavezu koju je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajetom o kamenovanju u svojoj knjizi. A onaj ko bude oženjen ili udata od dakle, muškaraca ili, ili žena, ako se dokaže, ako postoji trudnoća, ako prizna, on se mora kamenovati. Također, učili smo ili čitali smo u Kur'anu da se ne odričite svojih očeva, onaj ko se odrekne svoga oca i pripiše nekom drugom, on je počinio kufr. Također, Allaho poslanik sallallahu sallam je rekao, nemojte me uzdizati do stupnja obožavanja kao što, su, kao što je uzdignut bio Isa ibn Merijem. Ja sam rob i recite Allahov rob i njegov poslanik. Zatim Omer kaže, čuo sam da je neko rekao među vama, ako Omer umre, daću prisegu tome i tome. Nemojte se zavaravati da bi neko mogao ili da bi se neko usudio da kaže kako je prisega Ebu Bekru bila onako ofrlje iznenada. Ona je, kaže, možda bila iznenada, ali nije bila, kaže, ofrlje, odnosno bila je ciljana. Nema, kaže, niko od vas danas prema kome se može okrenuti ljudski pogled <clears throat> kao što je se mogao okrenuti pogled Ebu Bekru, to jeste, on je bio važniji od svih u vas među muslimanima bio je najbolji među nama kad je preselio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem a Ali i Zubair i oni koji su bili sa njima kad su ostali u Fatimnoj kući kćer Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedna skupina ensarija su se sakupili u Saqife beni Saide pa su se sakupili muhadžiri kod Ebu Bekra pa sam mu rekao o Ebu Bekr hajmo zajedno kod braće ensarija da kaže se sastavimo sa njima Kaže, pa su nas susrela dvojica dobrih ljudi, onda su nam ispričali šta se tamo dešava u Beni, u Sahife Beni Saide. I ova priča u Sahife Beni Saide najviše je promovišu Rafidije Šije, da dokažu navodno kako je učinjena nepravda Ali radi Lanu i kako mu je hilafet oduzeta, mi ćemo inšala kasnije o tome govoriti. Pa su im rekli, kaj gdje ćete vi skupinom Mohađira? Kaže, hoćemo kod naše braće Ansarija. Kaže, nemojte se, dakle, vrijediti e, za njih, nemojte im se približavati, nego vi, kaže, dogovorite se skupinom muhađira. Kaj ne tako nam Allaha, mi ćemo, kaže, sastaviti se sa njima. Pa, kaže, otišli smo svi tamo kod njih, u Sahife Beni Sajde, a oni se sakupili kod čovjeka umotanog, dakle, u, onaj, u Maramu. Kaže, ko je ovaj? Kaže, sad ibn Ubade. Šta mu je? Kaže, bolestan. Kad smo sjeli, ustao njihov govornik, zahvalio se Allahu onako kako njemu doluke i rekao, a zatim mi smo, mi smo pomagači Allahovi i mi smo jedinca Islama, dakle vojska Islama. A vi skupino muhađira ste prijatelji našeg vjerovjesnika. Čuli smo da hoćete da nam oduzmijete ono što je naše, kaže, pravo. Hoćete da nas kučite ondje gdje nam nije mjesto. Kaže, Omer radil anhu, pa sam, kaže, u sebi smislio priču kako da im se obratim. Pa sam htio progovoriti, a onda me Ebu Bekr ušutio. Kaže, pa je Ebu Bekr progovorio i ni jedna riječ nije izašla ljepše nego što bi ja rekao. Dakle, sve ono što je bilo u mom srcu, u mojoj duši da mu kažem, da im kažem, Ebu Bekr je rekao na ljepši način. Kaže on njima, a zatim to što ste, kaže, spomenuli, da ste od dobra, od dobra jeste i dobri ljudi jeste. I Arapi, kaže, znaju za svaku, za svaku, dakle, onaj, za svaku vrijednost vašu. Ali, kaže, Kurešije su najugledniji Arapi po porijeklu i po, dakle, svom položaju. Kaže, ja ću vam preporučiti jednog od dvojice ljudi, ovoga ovdje pored mene, pa, kaže, uzeo je ruku Omera radila Anhu, ili kaže Ebu Bedu ibn, Džar, Ebu Bedu ibn Džaraha. Kaže, nije mi bilo žao to što je rekao, ali sam, kaže, znao tako me Allaha da je preči da mi se glava osjeća nek da ja budem halifa Ebu Bekru. Kaže, pa sam ja povikao, bolje je, a moja duša mi je kada je to govorila, bolje je, kaže, da bude Ebu Bekr. Onda je neko ustao od, od e, Ensarija i rekao, ja sam kad je sposoban da vam presudim u tome, postavit ćemo jednog halifu od nas, jednog od vas. Pa se ljudi, kaže, usko mješali. Došlo je do galami, a onda sam ja povikao, ja dajem priseg lebu Bekru. Kaže, pa su mu dali priseg Muhađeri i Ensarije. Pa je neko rekao, ubiste Sada. Kaže Omer, Allah je njega ubio. Dakle, on je već bio bolestan, nije, više, nije bio spreman da on bude halifa. Kaže, bojao sam se da ako se, ako se razdvojimo i ako se ne dade prisega Ebu Bekru, da će se razići muslimani i da će doći do onoga do čega bi moglo doći, a to jest da se podijeli u dva tabora. Ibn Kathir kaže, Sad ibn Ubade je potvrdio ove riječi, dakle, on je bio svjestan da Ebu Bekr treba da bude halifa. Kao što se prenosi u predaju Humejda ibn Abdurrahmana, kaže, umre Allahov poslanih sallallahu alaihi wa sallam, a Bekr je bio negdje na kraju Medine. Kaže, pa je došao kod Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, otkrio mu lice i poljubio ga i kaže majku, odnosno oca i majku bržtvovao za tebe, kako si mi lijep i živ dok si bio i sad kad si mrtav. Kaže Ebu Bekr, Muhammed je umro, tako mi gospodara. Kaže Ebu Bekr ibn Kathir, dakle navodi ovu predep, kaže Ebu Bekr i Omer su otišli u Benu, Sahif Benu Saide, Kaže pa Ebu Bekr progovorio nekoliko rečenica, nije izostavio ništa što je došlo od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nije Ansarije pohvalio. Vi kaže znate da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je za vas govorio kada bi ljudi krenuli jednom dolinom, a Ansarije drugom dolinom, ja bi krenuo dolinom koju su krenule Ansarije. Kaže on je, o Saad, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve je rekao, a ti si, kaže sjedio, Kurejšije su vođe ili nosioci ove stvari, to jeste Kurejšije treba da bude u njima hilafet. Dobri ljudi slijede dobre ljude, loše slijede loše ljude. Kaže sad, istinu si kaže rekao, mi smo savjetnici, odnosno mi smo ministri, mi smo muzera, u antum umera, mi smo vezire, a vi ste emir, to jeste mi smo ministri, a vi ste vođi. Kaže također, ono što se zna da je se ovo desilo u ponedjeljak i to ujutru. Drugi kažu da se ovo stvar dešavala utorak ujutru i da je prisega data Ebu Bekr radijal Anhu dva puta. Prvi put, nekom salam, nekolicina tih muhađira i ensarija koji su bili, dakle, kod Sada, onaj, Ibn Ubade, u Sakifi Ben Saide, i drugi put da je data opća prisega Ebu Bekru u džamiji gdje su pristupovali svi muhađe i sve ensarije. I to neposredno pred pripremanje Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam za ukop, onako kako prenosi imam Buharija rahmehullahu ta'ala. Kaže je predao Denesa ibn Malika da je čuo posljednju hutbu od Omera kad je sjedio na Mimberu Pa kaže, toga dana kad je umre Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Ebu Bekr je šutio, nije govorio. Kaže, želio sam da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je živ i da nas on, dakle, uputi na tu stvar. Ali je Mohamed sallallahu alaihi wa sallam preselio i ostavio je među vama svjetlost koju trebate da slijedite, a Ebu Bekr je prijatelj Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, on je bio drugi u pećini kada su i pratili onaj e, Kurejšije, kada su i činili hiržu on je bio najpreći od svih muslimana, kaže, pa ga vi stavite ispred sebe, odnosno dadite mu prednost i dadite mu priseku. Zatim spominje ovdje hutbu, također poznata hutba od Ebu Bekra radi Anhu, kaže, zahvalio se Allahu onako kako to Allahu dolikuje. A onda je, dakle, prva hutba od Ebu Bekra radi Anhu Arda, kaže, a zatim o ljudi, ja sam, ja sam određen kao vođa, ali nisam bolji od vas. Kaže Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, ovo je rekao iz pobožnosti, skrušenosti, subtilnosti, ne zato što nije najbolji, nego zato što nije htio da se ističe među njima. Ako kaže, budem činio dobro, pomozite me, a ako pogriješim, vi me ispravite. Istina je povjerenje, a laž je prevara. Svako od vas koje je slab, kod mene je jak, sve dok ne otklonim njegovu slabost, inša Allah. Kod vas je jak, kod mene je slab, sve dok ne uzmem od njega pravo koje pripada nekom drugom, inša Allah. Neće ljudi ostaviti džihad na Allahovom putu, a da i Allah subhanahu ta'ala neće iskušati poniženjem. Neće se među ljudima proširiti razvrat, a da i Allah subhanahu ta'ala neće pogoditi općim belajima ili iskušenjima. Vi se meni pokoravajte, dok se budem pokoravao Allahu njegovom poslaniku, ako budem se suprostavio Allahu njegovom poslaniku, onda niste više dužni se pokorava, pokoravate, ustanite da se klanja. Kaže Ibn Ketir, kada mu je data prisega od Omera i od Muhađe Ansarija, Ebu Bekr je se popio na mimber i pogledao u ljude i nije vidio Zubeira. Kaže, gdje je Zubeir, dovedite ga on je bio tečić Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i stali njegov pratilac. Pa je došao Zubair i kaže on njemu O tečić Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem jesi li htio da razvojiš muslimane? Kaže Zubair nemoj me kaže nas ružiti halifa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je ustao, dao prisegu Ebu Bekru radijalanhu varda. Zatim je vidio da nema Alije, pa je rekao dovedite me Aliju, pa je Alija došao. Kaže Amirić je Allahova poslanika i njegov zet. Jel ti hoćeš da razvojiš muslimane? Kaže Alija, nemoj me danas rušiti halifo Allahova poslanika sada sedem, pa mu je Alija tad dao priseku. Također se zna da je Alija radi Anhu obnovio svoju priseku nakon šest mjeseci, kad je preselila ko? Fatima radijala anha u Ardaha. Naime, došlo je do spora između Fatime radijala anha u Ardaha i Ebu Bekra, kad je Fatima tražila da joj se dadne mira za Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, a on je stirao samo jedan ajet i rekao La nureth ma terekna fahuva sadaka Mi, dakle, vjerovjesnici, ne bivamo naslijeđeni ono što ostavimo je sadaka. Kaže, pa je uskratio njoj miraz, uskratio ženama, i uskratio amirđe Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam jer su oni bili svi oni koji su ga mogli naslijediti. To jeste Abbas i njegove žene i Fatima radijalanha anha vardaha. Od tog trenutka se uh, Fatima, odnosno Fatima se naljutila na Ebu Bekra radijalahu anhu vardaha ili na, na sve njih da Allah sve ono bude zadovoljan. Kaže, pa nije se sa njim pomirila sve do svoje smrti, a kad je preselila, onda je A kada je preselila, onda je Alija radi Anu došao ponovo, obnovio svoju prisegu, e, kod, no, svoju prisegu Ebu Bekru radi Anhu Varda. Također Ibn Ketir Rahimehullah Ta'ala kaže i svi dokazi ukazuju, dakle, iđma, konsenzus ashaba od muhađira Ensarija, da je Ebu Bekr imao pravo na hilafet. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem za Ebu Bekra: Allah i vjernici neće nikoga drugog osim Ebu Bekra. Kaže Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam nije ostavio tekst o nasljedstvu hilafeta nikome od ljudi, niti Ebu Bekru, niti bilo kome drugom. Neki tvrde ili pokušavaju da dokaže, dokažu od ehlu sunneta da je Ebu Bekr, dakle, poručen. Drugi, druga skupina, Rafidija, kažu da je oporka ostala Ali radijala anhu arva. Međutim, istina je da Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam nikome nije oporučio. oporučio. Prenosi se da Omer ibn Hatab kada je uboden, dakle, kada ga je e, Ebolulo Međusi, vatrpoklonik, Iranac, ubo Perzijanac u leđa, rečeno mu je, zar nećeš niko ostaviti za sebe? Kaže, kako će ostati neko iza sebe kada nije ostavio onaj koji je bio bolji od mene? Dakle, ni Ebu Bekr, niti poslanik sallallahu alaihi wasallam, nikoga nisu oporučili, riječima niti su napisali vasijet ko bi naslijedio hilafet. Od Husayna ibn Abdurrahmana, Šabija se prenosi, kaže, rekao Ebu Vail, da je rečeno Ali ibn Abi Talibu, e, hoćeš li ostaviti nekoga kao halifu iza nas? Kaže, nije Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ostavio, nego Allah subhanahu wa ta'ala, koga bude htio, s kime bude htio dobro ovom umetu, on će ga ostaviti onako kako je dakle ostavio nakon Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem najboljeg čovjeka među muslimanima, time Ali radi anhu ističe vrijednost tebu Bekra radi anhum ardahum. Od Ibn Abbas prenosi da su Abbas i Alija došli kod Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa upitali kako je osvanuo Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže osvanuo je dakle u najboljem stanju. Kaže Abbas ti si kaže čovjek govori poslaniku sallallahu alaihi sallam, ja kad je dobro poznajem lica Benu Hašima pred smrt. Ja, kaže, vidim na licu Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam smrt, hajmo mi, kaže, pa njega lično upitati o ovoj stvari. Kaže, pa nisu uspjeli doći, Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam je već bio presena, to jeste htjeli su ga pitati ko, ko će naslijediti poslanika sallallahu alaihi sallam. Ibrahime Tejmi prenosi od svoga oca pa kaže obratio nam se Alija ibn Ebi Talib radi Anhu pa je rekao Oni koji tvrde da imamo nešto kod sebe da čitamo u knjizi, Allahove knjizi ili ovoj sahifi, kaže ova sahifa koja je okačena ovdje, nema u njoj, kaže, ništa osim nešto zuba od deva i nešto za liječenje. On kaže, laže ko kaže da nešto u njoj ima drugo. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao, Medina je harem, između Ira i Thora. Dakle, Ir, dakle, brdo i Thor, brdo, pećna. Onaj ko u njoj počne neko zlo ili dadne zaštitu zlonamjerniku, Allah, Allahovo proklestvo, proklestvo Meleka i svih ljudi neka je na nje, nad njim, Allah od njega na sunjem danu neće prihvatiti ni svjedočenje, niti bilo kakvu ispriku. Također se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem uh, odnosno Rafidije tvrde da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio hilafet Ali radijallahu anhu warda. Međutim svi dokazi i suneta, iz istorije, biografije Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem znaju da jedini čovjek koji se nije dvajao od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem čitao u njegovog života je bio Ebu Bekr. Zatim Ebu Bekr iskusni i stariji, definitivno stariji od Ali je radi Anhu Arda, iskusni i ashabi su iz onoga, odnosno iz života Allahov poslanika sallahu sallam i stanog druženja Ebu Bekra i znali da će on naslijediti Allahov poslanika sallahu alaihi veselam. Ko je bio njegov savjetnik? Vojni savjetnik. Khalid ibn Walid. Ko je bio žešći? Ebu Bekr ili Khalid? Halid bio žešći, strog, vojskovođa, što bi danas kod nas rekli general, maršal. U vrijeme Omer radi Lanhu, kom je bio vojskovođa? Ubejde, ko je bio stroži? Omer. Omer je bio stroži od Ebu Bejde. Pa kažu uh, Allah subhanahu wa ta'ala je uvijek davao među ljudima balans. Davao među ljudima balans. Jer da su svi bili poput Omera, sve je bilo preko koljena da svi bili poput Halda, sve je bilo preko sablje. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala i na jednoj i na drugoj, tako dakle, jednoj i drugoj situaciji, daje je oni koji će da smiruju situaciju. U hadisu oba sahiha kaže dovoljno je dokaza koje dakle, se prenosi od Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ni jednom trenutku nije aludirao da treba Alija radijal anhu da naslijedi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Takođe druge predaje mimo sahiha, mimo vjerodostojnih predaja gdje koji kakvi sufije ili oni koji vole priče od neznalica govori da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dugi hadisi oporučio Ali ali ako uradi tako i tako, on treba tako i tako, onaj ko uradi tako i tako, on treba tako i tako. Većina, kaže, tih hadisa su laži, i osnove u islamu, nikad je Allahom poslanik sallallahu alaihi wasallam nije izrekao. Vrijeme kada je Allahom poslanik sallallahu alaihi wasallam preselio i neke stvari vezane za onaj te trenutke i koliko je to trajalo. Nema kaže sumnje da je Allahom poslanik sallallahu alaihi wasallam preselio u ponedljak. Ibn Abbas kaže, vaš vjerovjesnik rođen je u ponedljak. Došla mu je objava u ponedjeljak, izašao je iz Mekke u Muharžnu Medinu u ponedjeljak, ušao je u Medinu u ponedjeljak i umro je u ponedjeljak, ovako prenose Ahmed i Bejheqi. Kaže Sufjane Theuri, prenose od Hišama ibn Urve, a ono svog oca da iši radi lanha da je rekla, rekao mi je Ebu Bekr, kad je umro Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, pa se rekla u ponedjeljak. Kaže, nadam se ja da ću umriti ponedjeljak, kaže, pa i u Ebu Bekr umro u ponedjeljak hadista koji obilježi, odnosno prenosi imam Bejheqi. Od Abdurrahmana ibn Qasima, on prenosio svog oca da iše radi lanaha, da je rekla, da je rekla Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam, je umro u ponedjeljak, a ukopan je u noć srijede. Ovako prenosi imam Ahmed. Koliko je to trajalo? Sam polako. Sam polako. Hajde računamo. Koja je ovo noć? Srijedna ili četvrtkova? Četvrtkova. Ovo je četvrtkova noć. Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam umro, umro u ponedjeljak, sutra na večer, je ukopan. Dakle, bio je dan i po. Dan i po je bio čekao da se opremi i da se ukopa. A u srijedu na na četvrtak je završena dženaza. Dakle, čitao se noć i dan i sutra na se klanjalo. Od prilike, dakle, dan i noć se klanjalo. Allahum poslaniku sallallahu alaihi veselam. Od denesa se prenosi kao je zadnji pogled koji je pogleda Allahu poslanik sallallahu alaihi bio je u ponedljak i to kad je pomaknuo storu a ljudi su klanjali i za Ebu Bekra. Pa sam pogledao njegovo lice, a bilo mu je poput, dakle žuto poput e, ovoga hartije mushafa. Pa su, kaže, ljudi htjeli da napuste, a on im je, dakle napuste namaz, a on im je rekao da ostanu i toga dana pred kraje i umru, a mi smo malo prije rekli da je umru kad? U dhuha, to jest ujutru prije podne, u nekim predajem da je umru posle podne, sallallahu alaihi wa Imam Evzai kaže, umre Allahu poslanik sallallahu sallam ponedljak prije nego što je došlo, dakle, vrijeme podne. Bejheqi kaže, prenosi nam Ebu Abdullah al-Hafiz od Ahmeda ibn Hanbala, on od Hasana ibn Ali al-Bezara, od Muhammeda ibn Abdul Ala, i onda spominje čitav lanac da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam se razbolio 22 noći od, dakle, sefera, a onda da je umro dva dana u Rabiul Evelu. Al-Waqidi kaže, prenosi nam Ebu Ma'ašar od Muhammeda ibn Kajsa, Allahu poslanik sallallahu alaihi se razbolio u srijedu 11 noći što je ostalo od Sefera. 11. godine po Hidži u kući Zeyne bin uh, eh, eh, Džaš. I to, dakle, u smrtnoj bolesti iz koje više nije onaj uh, ustao. Oko njega se okupile sve njegove žene, a on je bolovao 13 dana. Zatim je umro dva dana, odnosno dvije noći, nakon što je nastao Rabiul Awal 11. godine po Hirši. al Wahdi kaže, Allahu poslanik sa sam se razbolio u srijedu dva dana, zadnja dva dana od uh, e, mjeseca Sefera, a umro je 12. dan Rabiul Evela. Istoričari, dakle oni koji pišu o sira Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kažu pet je raz, različitih mišljenja ili peti raštih lanaca, dokaza i predaja da je Allahov poslanik s.a.v. umro 12. rebija ledala. Kaže, među njima ima slabih i pretežno su slabe. Ima među njima one koji mogu da ojačaju jedna drugu. U hadijskoj nauci, dakle, ako ima više hadisa čija je slabost blaga, oni mogu da se, zbog svoga mnošta, mogu da ojačaju informaciju. Dakle, kojeg? 12. rebijul, evela, da je preselio s.a.v. Međutim, nema ni jedne predaje da potvrđuje da je Allahom poslanik sam rođen 12. Rebelevela. Što znači da Mevlud 12. Rebelevela je u stvari Mevlud povodom smrti Allahom poslanik sam rođen. Molim. Jes Fatimije. Fatimije u vremen vladavne onaj, Egiptom. I od tada danas, dakle, obilježava se taj dan, obilježava se više smrti Allahom poslanik sam rođen nego, nego rođenje. Mohamed ibn Ishak kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je umru 12 noći, dakle od mjeseca Rabiju Leuvela. I to na dan kada je došao u Medinu kao muhađir i Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je ostao tačno 10 godina u Medinu. Jahe ibn Bekir prenosi od Lejsa da je rekao umru je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam druge noći od Rebiul Evela. Te noći, dakle, došao u Medinu i ostao je u potpunosti deset, tačno deset godina u Medinu. Sad Ibn Ibrahime Zuheri kaže, umro je Allahov poslanik sallallahu ponedljak, dvije noći od početka Rebiul Evela i time je, kažu, potpunio tačno deset godina kako je došao u Medinu. Ebu Nuaym al-Fadl ibn Dekin kaže, umro je Allahov poslanik sallallahu alaihi ponedljak i to na početku Rebiul Evela odnosno time je upotpunio, kaže, e, ušao je 11. godinu kako je došao u Medinu. Ebu Naim al-Fadl ibn Dekin kaže, umre Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, e, dakle, ista ova predaja, umro je e, na početku Rebi Leuvela 11. godine u Medini. Ibn Ishak i Vakidi, i kao što se prenosi od Vahdija ibn Abbas od Aisha radila anha, pa kaže Ibrahim ibn Jezid prenosi od ibn Tavusa ono svoga oca, ono od Ibn Abasa, da je Mohamed Ibn Abdullah prenio Zuhari od Urve, od Aisha radijala anha. Kaže, umro je u ponedjeljak 12 noći nakon što je prošao, prošlo od Rebjul Evela. Kaže Ibn Abbas, kad je Allahom poslanik sallahu sallam završio Hujjatul Veda, došao u Medinu, ostao je, ostao je ostatak Zul Hidžeta i Muharrama i Sefera, a onda je umro e, e, u ponedjeljak deset noći nakon što je prošlo od Rebjul Evela. Kaže Ibn Ketir Rahmehullah Ta'ala, Arapi vole počesto da ne spomenju mali broj pored velikog broja, zaokružuju. Neće reći 12, nego će reći 10. Razumijete? Neće reći 16, nego reći 20. Neće reći 13, nego reći će 10. Tako da većina predaje, kako se prenosi, da je Allah, kada je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, dakle, preselio, jeste da je bilo 12 noći odnosno 12 dana od Rebiul Evela, Allah najbolji zna. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi kao što se prenosi u predaji od Jahije ibn Saida i Rabije, ono donese da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve umro kad imao 63 godine. U nekim predajama stoji da je imao 62, nekim predajama da je imao 60 godina, ali sve se to kaže, svodi na isto ovo pravilo koje je kod Arapa, znači da je, dakle, se, konji se zaokružuje, ne spominje se male cifre, a u suštini Allahom poslanik sa Allah je umro, imao 63 godine, kad je Ebu Bekr presela imao 63 godine, kad je Omer Adam presela imao 63 godine. Kaže, prenosi se da iše od Ibn Abbas, da je Allahom poslanik sa Allah u Mekki primao objavu 10 godina, a u Medini 10 Dakle, ovo je jedna od predaja. Također se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Mekki ostao 13 godina, a u Medini 10 godina, to jeste ukupno je njegova objava trajala 23 godine. Došla mu je objava kad je napunio koliko? 40 godina. U Buharinu sahihu, u hadisu od Rauha ibn Ubadik stoji od, ibn, od Hišama, od Ikreme, od Ibn, on od Ibn Abbas prenosi, kaže Allahu, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslana je objava kad imao 40 godina u Mekiji ostao 13 godina, a onda mu je naređena hidžra, pa je u hidži, dakle u izdaništu je bio u Medini 10 godina, a umro je imao je 63 godine salavatullahi alejhi ve selamuhu. Trenutak gasuljenja Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Isa kaže, kada je prisega data Ebu Bekru, ljudi se okupili da se spremi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i to u utorak. Kao što stoji u predaju od Ibn Isa kao Abd Rahmana ibn Kasma, ono svog oca da iši, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro u ponedjeljak, a da je ukopan u noć srijedi. To jeste sutra, najveće i poslije Akšama. Kaže Ebu Bekr ibn Abi Šejbe, prenosi nam Ebu Mavije, a ono od Ebu Burde, od Alhame ibn Merceda, od Sulejmana ibn Burejde, od ono svog oca, kaže kada su došli da kupaju Allahov poslanika, sallallahu alaihi veselem, čuli su glas iznutra, nemojte mu skidati odjeću, sallallahu alaihi veselem. Kad su htjeli da ga okupaju, kažu, govorili su mi sebe, hoćemo li ga kupati kao što kupamo svoje mrtve, hoćemo skinuti sa njega odjeću onako kao što skidamo sa svojih mrtvi. Kaže, kada se razišli, došao ih im je san. Pa su poklopili svoje glave na, na prsa, svakom je pala brada na prsa i niko više nije znao za, tebe, za sebe. A onda su čuli glas iznutra sobe. Okupajte Allahova poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, neke njegova odjeća na njemu. Kaže, pa su posipali odje, o, e, vodu po njemu i trljali, trljali ga njegovom odjećom, nisu, dakle, gurali ruke na njegovu kožu. Kaže Iša radi Allahanha varbaha da sam znala što nisam znala. Nikoga ne bi okupao osim njegovih žena. A Iša ovo kaže nakon što se sve završilo. Imam Ahmed kaže u predaj od Jakuba, a on od Ibn Ishaka, od Huseina ibn Abdullah, od Ikrima, od Ibn Abasa, kada je skupilo se ljudi da okupaju Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a u kući niko nije bio osim njegove porodice. Njegov Amidža Abbas ibn Abdul Muttalib, Ala ibn Abi Talib, Fadl ibn Abbas i Qutham ibn Abbas i Usama ibn Zayd ibn Harthe i Saleh, njegove slobođeni robovi. Kaže, okupili su da okupaju Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa je onda, kaže, Eus ibn Hawul el Ansari, jedan od plemena Bene Auf ibn Hazrež, eh, bio je na bedru, učestvao, pozvao Ali radijala anhu. Kaže, molim te, nemoj mi, kaže, uskrati da budem i ja kad se bude kupa Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, pa ga je Alija uveo. Kaže, hajde vam sa nama uđi. Kaže, Alija ga je digao, prislonio mu glavu na, na svoja prsa i tako ga kupao pozadi po leđima. A Abbas i Fadli Kuthum su ga okretali zajedno sa Alijom. U samim Zaid i Salih su posipali vodu. Od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem se ništa nije vidjelo ono što se vidi i kod Mejta kad se kupa. A on je govorio, dakle Alija je govorio i majku i oca bi žrtvovao za tebe, kako si me lijep kad si živi, kad si mrtav. Kaže, kad su završili sa kupanjem Allahova poslanika sallallahu alaihi veselem, a kupali su ga sa vodom i sa sidrom, zatim su ga posušili, a onda su uradili sa njim ono što se radi sa mejtom. Namukli su na njega tri uh, komada bijelih, bijelih čefina. Zatim je Abbas rekao nek neko ode po Ebu Bejdu ibn Džeraha. A Ebu Bejdu ibn Džerah je kopao za stanovnike Meke i kod njih se kabur nazivao šek. Šek ili šek je jama, dakle klasična jama, rupa. I ona dole još niže. Razumijete li? Dakle, kad kopate, šek se kopa ovako. Kopaš normalno kabur, pa onda poravnaš, i onda još jedan, jednu rup, dakle još jednu rupu u rupi je se po, položi mejete okrenut prema kibli. Kaže, a drugo kaže, posalte po Talhu ibn Sehla el Ansarija. Talha je kopao lahd za stanovnike Medine. A lahd se kopa kako? Iskopa se kabur, još jedna sobica prema kibli se, još jedna mala sobica prema kibli se iskopa i onda se met u nju onaj unesi, stavi se pod njega busenje ili nešto se malo digne prema kibli i onda se stavi busenje ili čerpić ili bilo šta kod nas se koristi deska, kod nas su sasvim drugačiji običaj i nije suprotno dakle sunnetu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer kupavanje za kupanje Allahov poslanik sallallahu alejhi kaže ashaqu lehum wa lahdu lana shak je za njih za, na, za nas je lahd međutim kod nas se lahd ne kopa u Bosni odnosno na ovim krajevima se lahd ne kopa Kaže Zuher i Kasma da iše radila Anha da je rekla Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odjenut sa tri rašta komada onaj čefina. O, o, I ovaj hadis je po uslovima oba dvojice šejhova, to jeste imama Buhari i imama Muslima. Kaže odjeveni Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tri komada bijeli čefina sa holije, to je vrsta dakle čaršafa, odnosno i kod nas se dakle Čefin pravi. U jednoj predaji stoji da je treća bila crvene boje, ali su sve predaje ukazuju da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odjenu tri Čefina bijele boje. <clears throat> Kako su planjali dženaza Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Ibn Abbas kaže <clears throat> Kada je umro Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uvedene su ljudi, kaže, klanjali su bez imama. Malo po malo, skupina po skupina kako bi završili i kad su završili, onda su ušle žene, pa su klanjale kaj žene, skupina po skupina, zatim djeca, grupa po grupa, a onda robovi. <clears throat> I niko nije nikoga predvodio na dženaze Allahova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže Ibn Kathir, rahmehullah ta'ala, ovaj način, ova dženaza, kako su klanjali Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, dakle, niko se od istoričara ne razilazi od toga da imama nije bilo. Kaže, mudri su toga. Prvo što niko nije klanjao Allahom poslanik sa sebe kao imam, jeste i to što su oni se pripremali da ga opremije tek nakon što su dali prisegu Ebu Bekr radi Allahu anhu. Kaže, niko nije klanjao kao imam e, na dženazi Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, a to jeste da svaki ili svačiji namaz bude njemu za njega. To jeste nad Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wasallam za njega. Da svako bude onaj koji klanjao direkt, a to jeste da ga niko ne predvodi, ne predvodi isto kaže kao što je ostalo nakon smrti Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje je rekao da Allah ili Allah je obavijestio da on i njegovi meleci donose salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da muslimani odnosno vjernici to isto čini direkt a ne treba im posrednik u tome Kasnije generacije od, od Šafija uh, su razišli da li je dozvoljeno klanjati Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam danas? Dakle, da neko ode na kabur Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i da klanja. Kažu, dozvoljeno je klanjati Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam dženazu danas, jer zemlja nije razjela njegovo tijelo, dakle nije razjela njegovo tijelo i tijelo vjerovjesnika se ne raspada kao što je doslovo hadis, odnosno sahih hadisma. Druga, džumhur uleme kažu, neće niko klanjati Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam dženazu jer nakon što su klanjale ashabi, niko to više nikad nije učinio i nema potrebe da mu se klanja ponovo dženaza, a zna se šta je od sunneta, to jeste sam salavat i selam na Allaha, poslanika sallallahu alaihi sallam, a Ibn Taymiye, rahmehullaha ta'ala, u svojim dijelima, ja se ne mogu sjetiti, ima nekoliko tih dijela koji su prevedena, sliđenje pravog puta i odabrana dijela selefijske dave i onda ima, čini se dijelo imani. Ja davno, davno sam na to prevodio, ne mogu se sjetiti. Dakle, tamo puno puta spominje svojstvo salavata, odnosno, sala, e, jeste, kako da se donese salavat na Allahova poslanika sallallahu kako da mu se odašelji selam. Ukopavanje Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abi Mulejke prenosio da iše i kaže različito ka ukopanja Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kad je umro. Pa je Bubek rekao, čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kaže neće umrijeti nijedan poslanik, a da neće biti ukopan na onom mjestu gdje je umro. To jeste njemu najdraže mjesto gdje treba da bude uko, ukopan. Pa Ebu Bekr rekao, ukopajte ga onda gdje je umro. To jeste na mjestu gdje je umro. Kaže Ibn Abbas, kad su htjeli da kopaju kabor za Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, kaže Ebu Bejde Džarah je kopao za stanovnike Mekke, a Ebu Talha je kopao za stanovnike Medine. Kaže, pa sam poslao dvojicu. Kaže, pa ovaj nije našao Ebu Bejde. Kaže, pa bilo mi je drago, jer volio sam da iskopa kao što se kopa za stanovnike ovaj Medine. <clears throat> Kaže, kad su završili pripremu Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sallam, utrak, postavljen je na tabut, dakle mjesto, na Hasuru, mjesto gdje je ležao u svojoj kući, a onda su, kaže, muslimani jedni po jednu ulazili, klanjali su mu džana, džanazu. Neko je rekao, hoćemo ga ukopati u džamii, a neko je rekao, hoćemo ga ukopati sa ashabima. Kaže Ebu Bekr, čuo sam Allahova poslanika, sa sam da je rekao, nijedan vjerovjesnik neće umrijeti, a da neće biti ukopan ondje gdje je umro, to jeste na istom mjestu. Ko je posljednji se, dakle, bio u kontaktu sa Allahovim poslanikom sa Allahovim nakon što je preselio? Abdullah ibn Haris kaže, obavio sam umr sa Alijom u vrijeme Omera ili u vrijeme Osmana. Kaže, bio je kod svoje sestre Muhani, bin Tebi Talib, a kad je završio svoj, svoju umru, ja sam, kaže, pospao u vodu, on se, kaže, čistio, pravo se. Kad je završio, ušla jedna skupina stavnika Iraka kod njega, pa su rekli, o Ebu Hasan, hoćemo da te kaj nešto pitamo. Bilo bi nam drago da nam preneseš. Kaže, mislim da je Mugire ibn Šabe rekao vama, kako je on zadnji imao kontakt sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kažu da. Kaj o tome hoćemo da te pitamo. Kaže zadnji koji imao kontakt sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem je bio Kuthm ibn Abbas. A Mugira ibn Shuabe šta je uradio? Kaže skinuo je prsten i bacio ga pored tela Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Ispomi je prsten." Kaže Alija, pa, pa je Alija skontu šta on hoće, kaže ostan tu gdje jesi, kaže kutom spusti se pa mu nađi onaj prsten pa mu vrati njegov prsten. Yunus prenosi od Ibn Ishaqa, kaže, čuo sam od Fatime bint Muhammed, žena od Abdullaha ibn Abi Bekra, a ona prenosi uh, od Aisha da je rekla, nismo znali kad je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukopan sve dok nismo nismo čuli uh, zvukove lopata i to u noći srijedi. Kaže Vakidi, prenosi nam Ibn Abi Sabore od Hulejsa, od Ibn, Hiša, Ibn Hišama, od Abdullah Ibn Vehba, a on od Musalemi. Kaže, sakupili smo se i plakali smo, nismo mogli spavati, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je te, taj dan umru. Gledali smo, kaže, na mjesto i ti leži, on odnosno gledali smo prema mjestu gdje tamo leži, ali nismo znali kad će biti, kaže, ukupan. Kaže, pa smo čuli lopate kako trljaju od pijesak i kako se baca, kaže, na, na Allaha poslanika, sallallahu i selem. Kaže, umu seleme, pa smo zaplakali. A onda su zaplakali oni koji su bili u Mežidu. A onda je zaplakala sva Medina. Najteže nam je, kaže, bilo kad je Bilal zaučio ezan za sabah. A onda su, kaže, niko u Medini nije bio, a da nije plakao, pa je gromko plakala cijela Medina. Od Džabra ibn Abdullah se prenosi da je posuta voda po kabur Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je Bilal uradio Bilal ibn Rabah donio je vrč kaže vode pa je pospao od glavi desnom stranom pa prešao na drugu stranu od glave prema nogama a onda nakon toga je postavljen kaže zid više niko nije vidio kabur Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kaže Imam Buhari, kada je u vrijeme Velida ibn Abdul Melika srušio se zid gdje je ukupan Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, on je naredio svome namjesniku da se obnovi dakle, to mjesto i da se proširi džamija. Kaže, pa je kabur ušao unutra, proširenjem ušao unutar džamije. Kaže, pa su vidjeli stopu vidjeli su to, prepali su da nije stopa Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže Urve, tako me Allaha, nije to, kaže, stopa od Allaha poslanika, to je stopa od Omera radi anhu varva. Kaže, a Iša je ostala oporuku i rekla, Hišam, kako prenosi Hišam, kaže, ostala oporuka Abdullah ibn Zubeir, rekla, nemojte me ukupavati sa njima, ukopajte me sa ostalima sahabima na bakijama. Imam Buhari kaže, prenosi nam Suleiman ibn Harb, on od Hamada ibn Zeda, od Sabita, od Enesa, kaže, kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam preselio, Fatima je govorila, teško meni za oca moga. Kaže njoj poslanik sallallahu alaihi sallam, trenutno prije smrti, neće se, kaže, tvoj otac pati više posle ovoga dana. Kad je umru, kaže ona, o oče moj, pozvote tvoj gospodar, pa si mu se odazvao. O oče moj, dženetul firdeus, mjesto gdje boraviš. O oče moj, i Džibril žali za tobom, tako kaže, govora neke stvari, dakle nabrajala za Allahim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, ali nije to bilo kukanje. A onda je rekla, kako možete prosuti prašinu na tijelo svoga poslanika. Kaže Enes radila anhum, kad je Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, umro, nekaka je tama se spustila na Medinu, i nikada niko nikome nije bio, kaže, čudan kao toga dana. Kaže Ebu Said al-Hudri, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Medinu, Medinu je obasulo svjetlo, a kada je umro, dakle, spustila se na nju tama. Evs ibn Evs kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi sallam je rekao, najbolji dani od vaših dana je džuma, to jeste petak, tada je stvoren Adem, tada je umro, tada će biti puhanje u rog, tada će biti proživljenje, donosite na mene mnogo salavata, salavat će biti predočeni predamnom. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala Muhammad wa jazakumullahu khairan jazaa. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني